Psalm 5 In finem, pro eaque ereditatem consequito, Salmus David. Verba mea auribus percipe domine, Intellege clamor meum. Intende voci orationis mei, rex meus et deus meus. Coniam a te orabo. Domine, mane exaudies vocem meam. Mane astabo tibi, et videbo corniam non deus volens iniquitatem tuas. Neque habitabi iuxta te malignus, neque permanebunt in iusti ante oculus tuos odisti omnes, qui operanto iniquitatem, perdes omnes, qui locuuntur mendacium. Virum sanguinum et dolosum abominabitu dominus. Ego autem in multitudine misericorie tuae introibu in domum tuam adorabo a templum sanctum tuum in temore tuo. Domine, deduc me in justitia tua, propte inimicos meus dirige in conspecto tuo, tuo via mea. Coniam non est in ore eorum veritas, quo eorum vanum est, sepulcrum patens, ercuto eorum, linguis suis doloso, dolose, agrebant iurica ilos Deus. Decidant a cogitationibus suis, secundum multitudinum, impietatum eorum expelle eos, coniam iritaverum te, Domine et ne tento omnes qui sperant in te, in aeternum exultaban, exultabunt in abitavi sineis. E gloria punto in te omnes qui diligent nomen tuum, coniam tu benedices justo, Domine. Ut scuto bone voluntatis tuae, Coronástenos.